מזמור מ' למנצח לדוד מזמור. כבוא קיוויתי אדוני, ויית אלי, וישמע שבעתי. ויעלני מבור שעון, מטיט היבן, ויקם על סלע רגלי, כונן אשורי. וייתן בפי שיר חדש, תהילה לאלוהינו. יראו רבים וייראו, ויבטחו באדוני. אשרי הגבר אשר שם אדוני מבטחו, ולא פנה אל רהבים ושטה כזב. רבות עשית אתה, אדוני אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ערוך אליך, אגידה ואדברה, עצמו מספר. זבח ומנחה לא חפצת, אוזניים כרית לי, עולה וחטאה לא שאלת. אז אמרתי הנה באתי, במגילת ספר כתוב עלי, לעשות רצונך אלוהי חפצתי, ותורתך בתוך מעי. בישרתי צדק בקהל רב, הנה שפתי לא אכלה, אדוני אתה ידעת. צדקתך לא כיסיתי בתוך ליבי, אמונתך ותשועתך אמרתי, לא כיחדתי חסדך ואמיתך לקהל רב. אתה, אדוני, לא תכלה רחמך ממני, חסדך ואמיתך תמיד יצרוני. כי עפפו עלי רעות עד אין מספר, השיגוני עוונותי, ולא יכולתי לראות. עצמו משערות ראשי, ולבי עזבני. רצה אדוני להצילני, אדוני לעזרתי חושה. יבושו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה. ייסוגו אחור ויקלמו חפצי רעתי. ישומו על עקב בושתם האומרים לי האח האח. יסיסו וישמחו בך כל מבקשיך, יאמרו תמיד יגדל אדוני אוהבי תשועתך. ואני עני ואביון, אדוני יחשוב לי, עזרתי ומפלתי אתה, אלוהי אל תאחר.